بسم الله الرحمن الرحیم استفهام خوندیم نهی خوندیم امر خوندیم و رسیدیم الان به چهارمین نوع انشاء طلبی که همون تمنا هست آرزو خب سه قاعده در این رابطه آورده القواعد قاعده 49 کتاب التمنى طلب امر محبوب لا يرجى حصوله تمنى طلب کردن امری محبوب امری دوست داشتنی که امید حاصل شدنش وجود ندارد چرا اما لکونه مستحيلا او لکونه ممكنا غیر مطموعا فی نیله یا به که محال انسان بهش برسه مانند این که انسان آرزو بکنه که کاش جوانی بر بگرده پیرمردی یا این که ممکن هست ولی برای رسیدن به آن دیگه تمعی نداره این که انسان بدبخت فقیری بیاد و میلیاردی آرزو بکنه پس تمنا همون طلب امر محبوبی است که امید حصولش نیست امید حاصل شدنش پنجاه قاعده پنجاهم کتاب و لفظ الموضوع للتمنا لیته لفظی که وضع شده در زبان عربی برای تمنا لیته است وقد يتمنى یا وقد يتمنى بهل ولو ولعل لغرض بلاغی. و گاهی تمنا کرده میشه در عربی آرزو میشه به وسیله حل لو و لعله به خاطر نکات بلاغی خاطر اهدافی بلاغی خب پس لفظ اصلی تمنا همون لیته هست و سه لفظ دیگر فرعی هستند در اصل برای چیزهای دیگه وضع شدن ولی گاهی موقع برای تمنا به کار میرند قاعده پنجا یکم, یکم کتاب إذا كان الأمر المحبوب مما يرجى حصوله كان طلبه ترجيا ويعبر فيه بلفظ بلعل أو عسى زمانك آن امر محبوب كإنسان انسان طلبش میکنه از أموري باشد حاصل شدنش در حاصل شدنش أميد باشد ميجي طلبش ترجي هست ديجي تمنانيست وتعبير مشي ازش بلعله با لیت دیگه نه با لعله او عصا یا به وسیله عصا و قد تستعمل فیه لیت لغرض بلاغی و گاهی موقع برای ترجی هم لیت به کار میره گرچه که لیت برای تمنا است به خاطر باز هم اغراضی بلاغی و نکاتی بلاغی پس اینا شدن سه قاعده در درس تمنا لفظ اصلی تمنا لیته هست گاهی با هلو لو لعله به خاطر اغراض بلاغی نکات بلاغی تمنا میشه اگر امر از اون امری باشه که حصولش امیدی هست ترجیح هست و ترجی با لعله و اساس صورت میگیرد و گاهی موقع به خاطر اغراضی بلاغی لیته هم به همین معنا به کار خب الامثلة قال ابن الرومي في شهر رمضان فليت الليل فيه كان شهرا ومر نهاره مر الصحابي ابن رومی در رابطه با ماه رمضان میگه حتما انسان تنبلی بوده در روزه گرفتن میگه ای کاش شب در رمضان به مانند یک ماه می بود ای کاش که شبش همچون ماه می بود ای کاش که شبش یک ماه می بود و مر نهارو مر صحابه و روز رمضان به مانند ابر میگذشت سریع خب پس اینجا لیتر رو آورده برای تمنایی که محال است مستحیل است و قال تعالی فهل لنا من شفعاء فیشفعو لنا پس آیا برای ما هست شفیعانی که برای ما شفاعت کنند یا ای کاش ما شفیعانی داشتیم که برای ما شفاعت میکردند اینجا با حل انجام گرفته تمنا وقال و جریر میگه ولا الشباب حميدة ایامه لو كان ذلك يشترى او يرجع میگه جوانی با روزهای خوشش پشت رفت تمام شد ای کاش خریده میشد یا باز میگشت اینجا در این مثال اللو از لو استفاده کرده برای تمنا لو کان ذلك یشتر او یرجع و قال آخر و دیگری گفته باز همین محال بود وقال آخر أصرب القطع هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير أي جماعة پرندگان أي گروه مرغان أي كسي هست که پرش را به من آریه بدهد امانت بدهد لعلي الى من قد هويت أطير تا باشد که به کسی که هوایش را کرده ام پرواز کنم الى من قد هویت اطیرو لعلی الى من قد هویت اطیرو شاید من به سمت کسی که هوایش را کرده ام عشقش در سرم هست علاقه به او دارم پرواز کنم اطیرو بله پس اینجا از لعلی استفاده شده بود برای تمنه خب این چهار مثال آورده بود در از لیته استفاده کرد مثال بعدی از حل مثال بعدی از لو و مثال آخری از لعلی ولی اینا همش گفته بود تمنا یا اون چیزی که انسان در طلبشه مستحیله یا دشواره یا محاله یا دشوار اینا مثاله که تا اینجا کار آورد من محالا بودن اما ببینیم دشوار رو وقال تعالى يا ليت لنا مثل ما اوتی قارون ای کاش ما داشتیم به مانند آنچه که قارون دارد این محال نیست ولی دشوار هست سرمایه میلیاردی که قارون کلیدهاشو نمیتونستن گروه خالی کنن بله پس بحث تمنا تا اینجا کار تموم میشه موفق و معید باشید